Us donem la benvinguda al, al nou espai recuperat a Barcelona. Aquesta ha estat una iniciativa de l'Assemblea de Sants com a part de l'Assemblea de Plaça Catalunya i seguint la línia que vam emprendre al 15O continuem amb aquesta campanya de recuperar espais per posar-los a ús per la gent que ha estat desanonada, per gent que està aturada per famílies que tenen nens i no tenen possibilitat d'accedir a un espai per viure. Començarem en principi per llegir-vos el comunicat que hem tret per avui, després un company de l'Associació de Veïns de la Bordeta i el Centre Social de Sants, en Jordi, també us llegirà un comunicat, i finalment la Jacqueline, que és una de les persones que ha estat en contacte amb l'Assemblea en la preparació d'aquest fet i que és una de les candidates a utilitzar un d'aquests pisos, també us explicarem la situació que està perquè entengueu el perquè d'aquesta campanya i d'aquesta acció. Carta pública de l'habitatge 18N. Diu-se que com la cosa no s'atura aquí, li estem donant a cada un dels espais que anem ocupant l'assignació de la data i la inicial del mes amb el que els ocupem. Esperem que al canviar l'any tinguem que afegir a darrere el 2012 i continuar amb aquesta campanya. A Catalunya i a la resta de l'Estat estan vivint una situació d'emergència en matèria d'habitatge. Més de 300.000 famílies han perdut la casa en aquests últims 3 anys. Catalunya encapçala aquest risc rànquing amb més de 50.000 casos. Durant el 2011, a la província de Barcelona s'estan produint 19 desnonaments diaris i s'inicien 24 eh, execucions hipotecàries. L'habitatge de lloguer social només arriba a l'1%, tot i que Barcelona disposa de 80.000 pisos buits. Àmplies capes de la població no poden accedir a una vivenda, ja que la taxa d'atur entre la població és del 22%, que en el cas de la joventut arriba fins al 45%. Existeix una problemàtica greu associada a la pèrdua de la vivenda i a l'accés a aquesta. Mentrestant, les constructores, les immobiliàries i la banca tenen més d'un milió d'habitatges buits. Aquesta banca, que ha estat ajudada pels polítics perquè han considerat que era la solució per sortir de la crisi que estan patint la població. La mà invisible dels mercats no té interès en cobrir la necessitat bàsica, com és tenir una llar i la falta de voluntat política d'enfrontar-s'hi a banquers i grans propietaris, veritables responsables de la situació actual. Això fa necessari passar de la indignació a l'acció. Quan el govern és injust, els pobles tenen el dret a rebel·lar-se. Amb l'objectiu d'avançar cap a una situació en què tota persona vegi cobert el seu dret a l'habitatge, hem decidit, per ahir, ahir 18, que va ser el dia que vam entrar, el 18 de novembre del 2011, reapropiar-nos d'aquest edifici, que segons informacions recollides al barri, la paralització de les obres va tenir lloc fa dos anys aproximadament. Segons informacions de, de què disposem, la promotora d'aquest immoble, Nayala 2006 SL, es troba endeutada per diferents causes des de l'any 2007, motiu pel qual suposem que van ser adquirits per Sa Nostra, Caixa de Balears, com a forma de compensar el seu deute deute. Volem destacar que la nostra és la caixa més lligada al sector immobiliari pel grup Banc Mare Nostrum i és també la novena entitat espanyola amb major dependència de les fluctuacions del sector de la construcció, fins al punt que el grup Sa Nostra va rebre durant l'any 2010 diners públics per valor de 915 milions i mig d'euros. A més, Sa Nostra és notícia aquests dies per la seva presumpta relació amb assumptes tèrbols relacionats amb els escàndols econòmics de l'entramat societari d'Iñaki Udargarín. Amb aquesta acció col·lectiva volem deixar clar que hi ha molts habitatges buits i animem a la gent a autoorganitzar-se i a reapropiar-se d'aquells que pertanyen als responsables d'aquesta crisi, els grans propietaris. Amb lluita, unitat i decisió i contundència, pensem que és possible aconseguir que les persones no perdin el seu habitatge principal per motius econòmics. La banca ha estat rescatada amb diners públics i, per tant, és raonable que l'estoc d'habitatge de què disposen i amb el que especulen sigui expropiat sense compensació donat que ja l'han rebuda i aquest es posi al servei del poble. Davant dels desdenonaments i les grans dificultats per accedir a l'habitatge, entenem que el sol públic és propietat col·lectiva i, per tant, no s'ha de vendre. Les vivendes de protecció oficial són un bé col·lectiu i, per tant, no ha de ser mai de compra perquè suposa la privatització de facto. Tota vivenda de protecció oficial haurà de ser de lloguer o de cessió d'ús. Dació en pagament com a dret a totes les persones que pateixen la situació inadmissible d'estar perdent l'habitatge però han de continuar pagant el deute contret, deute produït per l'abús i l'estafa de, la banca, de la banca i les immobiliàries, aprimant sempre, sempre la voluntarietat de la major part de les persones usuàries de l'habitatge. Els habitatges buits, propietat de la banca i grans propietaris, han de ser expropiats i convertits en parc públic de lloguer al 20% del sou, en cas de que la persona disposi de sou suficient per pagar lo si no, no pagarà res. Entenem que la reapropiació de béns amb una funció social no és un delicte. Per tant, entrar en un habitatge buit, propietat d'especuladors, per resoldre la necessitat d'habitatge, s'ha de despenalitzar. Mai més soles, juntes ho podem tot. Molt bé. Molt bé. Em toca a tu, Jordi. Molt bé, sí. Perdona, pots dir el nom del que he parlat i de qui parlaràs? No. Ferran Aguiló. Amb accent tancat. Sí, Jordi Falcó. I amb qualitat de... Jo sóc veí del barri i membre de la plataforma Can Batlló i de l'assemblea del barri, l'assemblea de la plaça. Les preguntes després, sisplau. No, no, per presentar després. No? Vale. Formo part de la Comissió de Veïns de la Bordeta i del Centre Social de Sants. Gràcies. Comencem, eh? El Centre Social de Sants i la Comissió de Veïns de la Bordeta manifesten públicament el seu suport a l'acció reivindicativa sobre l'habitatge dut a terme als nostres barris per companys vinculats a l'Assemblea Indignada del 15 de març de Sants. Per sobre del dret a la propietat entenem que preval el dret a viure en pau, en un habitatge digne, amb recursos per mantenir la família i el dret a ser feliços. Pensem que els nostres governants haurien de ser els primers defensors d'aquests drets de les persones i malauradament semblen esclaus d'altres drets minoritaris com el de la propietat, el dret a arruïnar famílies, el dret dels rics de no pagar impostos o el dret a l'especulació més desaforada. Quan els nostres polítics assegurin el dret a l'habitatge per a tots, no ens caldrà seguir donant suport a accions com aquesta, simplement perquè ja no caldrà fer-les. I convidem els veïns i entitats del barri a donar el seu suport i solidaritat a aquesta acció. Seguim esperant i lluitant per fer possible aquest futur. I venint cap aquí se'ns acudit que també eh, a l'origen de les associacions de veïns va ser en un moment en el qual defensaven, a banda dels problemes urbanístics d'aquell moment, sobretot defensaven les llibertats i drets civils dins de la dictadura del general Franco i ara estem sumesos a la dictadura dels mercats, amb la qual és com un retorn, un déjà vu i un tornar enrere. I torno a repetir, seguim esperant i lluitant a tots els veïns i demanem la seva solidaritat amb aquesta acció eh, tan justa i tan raonable. Moltes gràcies. Molt bé. Bueno, yo soy Jacqueline y soy una de las afectadas. de la hipoteca y me quedé, eh, me desalojaron el 4 de octubre sin ninguna notificación de la vivienda, con mi bebé en mano de servo y ahora en este momento no me no encuentro dónde ir a vivir y estoy sin empleo y estoy cobrando la ayuda de los 420 euros. Es con lo único que cuento, es por eso que estoy me he asociado aquí a la gente para ver si puedo encontrar una vivienda. No tengo nada más que decir. partir d'ara, si voleu alguna pregunta i tal, eh, les contestaríem nosaltres. Si una mica, quin suport legal creieu que compteu? Penseu que el que va fer el jutge fa 10 dies amb l'edifici del carrer Almagro de no desallotjar i no considerar delicte penal dona força sigui una mica com... Des del punt de vista jurídic sabeu que qualsevol sentència o, pro, o pronunciament d'un jutge senta precedents als quals es pot apel·lar per eh, futures accions que estiguin alineades amb la situació de la que es parlava en l'anterior. Per tant, no podem per menys que pensar que això pot ser interessant des del punt de vista d'argumentar la qüestió. Per una altra banda, aquesta campanya, com us he explicat, està alineada amb els mateixos objectius amb les que va fer la del 15O, o sigui, no solament és la qüestió de la sentència o el, el pronunciament que va haver-hi per part del jutge, sinó el fet de que l'objectiu d'aquesta, diguéssim, recuperació d'espais està alineada amb una nova situació que segurament va passar amb la sentència del jutge i va ser el fet de que està alineada amb una necessitat parentòria que acaba d'explicar ara la Jaqui. No? D'alguna manera jo penso que això sí que pot afavorir a que puguem continuar amb aquest procés d'una manera tranquil·la i no ens veiem amenaçats immediatament per un desallotjament, però tot això són hipòtesis puc dir una cosa? Mm. Perdoni, jo soc veí i he nascut aquí i porto 55 anys aquí i tots els mitjaios i tots. Jo trobo una normalitat en què la persona que té que viure al carrer, mm. les hipoteques mm. basura es van fer el dia, i donen les claus i encara tenen que seguir pagant, estic mm. en contra. soy país de aquí y els apoyo en tot lo que pude. Moltes que jo no soy ninguno, pero normalmente però normalment aquesta gent un techo. Muchas gracias. Digas. castellano me podría comentar en la línea de lo que ha dicho, de que la banca ha sido rescatada con dinero público, que legitima que se ocupe un edificio como este de obra nueva. ¿Cuál es el argumento principal que dirían las personas que que De hecho, eh, sabemos que lo que ha llevado a que la banca tenga que ser recuperada, en muchos casos y sobre todo en el caso de España, ha sido su apuesta por el mercado inmobiliario, intentando conseguir unos rendimientos altísimos. Todo el mundo sabe que un piso pagado a través de hipoteca finalmente lo pagas por el triple de lo que vale realmente el hecho de haber jugado en, ese casino que ha sido la especulación inmobiliaria por parte de la banca la ha llevado a esta situación. Y no solo se han quedado con los pisos finalmente, sino que siguen persiguiendo a la gente para recuperar la hipoteca. Además de eso, como están en situación de crisis, con dinero público se tiene que recuperar esa banca. Me parece que todos esos argumentos legitiman el hecho de que la gente que se ha visto afectada por esta situación considere que estos pisos son de propiedad colectiva, los ocupemos y los utilicemos. Me parece que con esto hay suficiente. ¿Cuántas familias tenéis previsto que vengan? En, principio van a ser 12, que corresponde a, a los pisos que hay dentro del edificio. 12 familias. Algunes seran monoparentales, altres seran en paro, o sigui, els perfils poden variar. Amb quins criteris es farà la selecció? De fet, hem estat prèviament ja amb el procés de preparació d'aquesta intervenció parlant amb diferent gent, com és el seu cas, i una mica és amb la gent que ha estat a l'entorn nostre i que ha anat mm, presentant els seus casos, d'aquesta gent serà de la que en principi ocuparan. I els que quedin fora, com no pensem aturar-nos aquí, ja els hi buscarem una altra ubicació. ¿Cómo se establece ese criterio para adjudicar el piso temporalmente a familias? En principio las situaciones es que son bastante claras. Mm, los sistemas de baremo no son aquellos por puntos que nos están exigiendo para acceder a las escuelas y cosas por el estilo por parte del Estado. Son situaciones que las estás viviendo. Tú de la situación de Jackie no puedes dudar porque te la explica, la ves, la vives y ves exactamente cómo está. Y la mayoría de la gente está en un perfil con una situación tan extrema que no hace falta entrar en valoraciones de punto por punto. Nuestra intención a nivel de calendario, nos lo habéis preguntado algunos antes, es que el lunes se estabilice la situación. Una por cuestiones de, ocupabilidad y por adecuación del edificio y otra porque las, las primeras 48 horas después de una acción como esta son importantes para saber qué respuesta va a haber tanto por la propiedad como parte por parte de la, Administración, eh, en este caso de la Generalitat o el Ayuntamiento de Barcelona y las acciones que pudieran emprender. Por eso entendemos que el periodo de estabilización empezará a partir del lunes. De todas maneras, os enviaré también una nota de prensa para para hacer vos saber. Si voleu o doneu el contacte i y también. bueno, si tinguessis que enviar un missatge a aquesta propietat i a las administraciones, que els que en qualsevol cas ells van fer el seu recorregut, han estat recuperades amb diners públics i diguéssim que legítimament aquesta propietat ara és de la col·lectivitat i es posarà a ús de les persones que més la necessiten, que s'ho prenguin en calma perquè nosaltres creiem que tenim l'assistència del dret, que a vegades no és el mateix que el d'una sentència o la justícia. Ara perdona, ara que estava bé per dir, perquè es parlava en principi que no estava inacabat, alguna cosa... No, no, realment eh, està en molt bones condicions, eh, eren pisos que a vegades eh, sorprèn que en entorns d'un barri popular, com deia el veí que estava per aquí abans, hi hagin pisos que estaven preparats gairebé per vendre's en sentit de luxe, tenen uns acabats interiors impressionants. O sigui que el que faltaria potser serien alguns electrodomèstics i així, però per lo de més estan en boníssimes condicions. I la qüestió del subministrament? Mm, la qüestió dels subministraments, en principi, la qüestió d'aigua i llum la solucionarem, diguéssim, d'una manera temporal amb les possibilitats que puguem fer i a partir d'aquí veurem exactament com s'estableix eh, la, la, la, la relació amb l'administració, si és necessari, sobre temes com el subministre. Però en principi ho estem solucionant de manera provisional. Parlaves abans de, de que intentaríeu famílies que us han considerat que no mm. comenceu a de quina bossa de famílies estem parlant en el vostre cas? De fet, estem en un procés obert, no, no hem fet una convocatòria i a partir d'aquí no, no, ens hem posat... Teniu en aquests moments, en Resulta difícil dir-ho perquè sabeu que treballem de manera descentralitzada i a cada barri hi ha una relació amb els col·lectius, les persones que es van posant en relació. Nosaltres ara tenim mm, la gent que entra aquí i algunes més, però no et podria dir a nivell de Barcelona la suma dels diferents barris que estan treballant a les assemblees quina és per tant és difícil. Sí comentar-vos que malgrat eh, el, els pisos estaven ben acabats, el que està clar és que eh, la situació d'abandono per haver estat tancats durant 3 anys era important. No? El que passa que no és el mateix un edifici d'aquestes característiques que alguns que a vegades estan en situacions arquitectònicament més deteriorades. No? Dir també que quan, quan vam accedir a l'edifici hi havia algunes de les portes dels replans que ja havien estat rebentades. M'ho comentaven els companys que coneixien, coneixen la part interior. Això ens fa pensar que segurament havia hagut algun intent d'ocupació d'alguna altra mena en el que havien entrat gent dintre de l'espai. Però bueno, en principi ara l'ús i la línia de treball que tenim en aquest edifici és la que us acabem d'explicar. Previsió de noves accions? les anirem establint en funció de les nostres forces, de la nostra capacitat i de la demanda que hi hagi de gent que necessiti d'aquesta sortida per la seva situació. Bueno, pues fins aquí, eh, moltes gràcies i que sapigueu que la nostra intenció és estar durant un temps aquí i que conforme es vagi estabilitzant la situació tindrem oportunitat de donar-vos més opcions d'informació, de comunicació, etc. però que ara estem limitats una mica per la, per la proximitat del fet d'haver entrat ahir, la situació de les famílies, la situació jurídico-legal, etc. i això no ens permet anar més enllà en la vostra comunicació, no? o sigui que és el que tenim. Gràcies per Moltes gràcies.